Iak lau gaur rostirala da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze berri dakarzki guzu, Xabi? Haizu, e, eh, galazi, Eguzki Plaza elkarteak erratigintza tailerra antolatu du. Eguzki Plaza elkartearen komunikazio proiektu komunitarioaren barne, berriozar erratia herriari irekitzeko asmoz, elkarteak erratigintzako tailerra antolatu du. Formakuntza teorikoena urriaren emezortzean egingo da. Kazetari bat izango da entonazioaz, temporizazioaz eta bestelako gauza teknikoetaz hitz egingo duena. Urria irailaren emeretzean, goizean, taller praktikoa egingo da. Honetan, programa simulakroa egingo dute parte hartzaileak. Izena emateko epea irekia dugu jadanik, urriaren amaseian itxiko dugu. Inskriptzioak egiteko berriozar erratia arroba gmail.com imelean izen abizenak naiz telefonoa dira, bidali beharreko datuak. Berriozarko autokarabana Eremuaren lehenengo urtemuga. Irailaren nogeita bederatzean izan zen berriozarko autokarabana ere lehen urtemuga. Urte batez, zibilida martxan autokarabana ere muaren zerbitzua berriozaren. Eremua plaza olakalean kokatua dugu. Mendialdea eskola baratza ekologikoak naiz naturgela ditu urbileko eremuaren erabilera arrakastatxua izanik eta zerbitzuaren lehen urtemugarekin kointzidituz, asteburu honetan bilkura egingo da. Hainbat ekintza programatuak daude ospakizuna alaitzeko. Programazioan itzaz lagundurik arditxo eta ardibeltz martzan jarriko dira. Larun bat honetan jarriko dira martxan naizialdia euskaraz lantzen duten Arditxo eta Ardibeltz taldeak arratsialdeko bostetan Euskal Herria plazan aur jokuak egingo dituzte seiretan nordea, txoborro aztiaren eskutik antzeslana ikusgai izango dute kulturgunean. Larun blaien izena emateko epea gaur bukatuko da, eguerdiko ordu biak baino lehen agosie bada, izena emateko horriak Euskara zerbitzuan aurkezterik Mendialdea guraso elkartea ezkaba mendiko gotorlekuraino igoko da. Ezkabako gotorlekuraino joango dira bai gande honetan. Goizeko amarretan lantzeluze pilota lekutik jabiatuko dira. Berriozarko herri zaharrera doan bidea hartuko dutelenik. eta hilerriaren inguruetan dagoen bide batetik hasiko dira mendian gora egiten. Pinudian barna igoko dira batipat, Azken txampan, pinudien baso berritze bat zeharkatu ondoren, Alfonso Amabigarrena gotorlekuaren sarrerako zelaigunera helduko dira. Oktoberfest edo garagardoaren jaia, unoseko el azote de diosen Berriozarren egoitza duten Motor Club Unos kokideak, Garagardo Festa edo Oktober Festa antolatu dute larun baterako, El Azote de Dios lokalean, Dona Maria kalean kokatutako lokalean justuki, arratsaldeko bostetan hasiko den jaia dugu hau, programazioaren barne, bikerrazoka, pultxo txapelketa, motoi bilbidea eta musika azpimarratzekoak dira. eta segidan Berriozarko Futbol Klubaren neurrengo partiduen informazioa entzungai e, e, la, e, eh, larun bat honetarako regional taldeak San Jorgeren taldearen kontra jokatuko du arratzaldeko lautardietan e, zandu zelaiko futbol zelaian. Berriozarko talde gazteak etxarri aranatzen aurka lehiatuko da hauek ere larun batean atxaldeko lauretan, baina berriozarko zelaian lehia Eta kadeteak ah, betik eh, beti koskorren eh, kontra jokatuko du larun bat honetan eguerdiko amabietan e, eh, lizondoko futbol zelaian. Kadeteen betaldeak taldeak asteburu honetan deskantsua du eta aurren ataldeak ardoien aurka lehiatu ingo da berrio zarko zelaian hauek ere larun batean amabiko eguerdiko amabiretan barkatu. Eta aurrak betaldea zantzernin kontra larun batean e, goizeko amaiketan unibertsitate publikoan. Eta emakumeen futbolari dagokionez, e, emakumeen erregional taldeak hitaroa uarteren aurka jokatuko, jokatuko da iraila e, urriaren seian barkatu igandearekin eguerdiko amabiterritan berriozarko zelaian. Eta sortxiko futbola ha, mm, gazte berriaren kontra, larun batean amartar dietan, berriozarren. Eta sortxiko futbol B betaldea burladesan aurka lehiatu egin da ripagainako zelaian, hauek ere larun batean goizeko amarretan. Ze taldeak, bai de kontra, larun batean amartar dietan, berriozarren. Eta de taldeak san zerrinen aurka lehiatu ingo da berriozarko zelaian hauek, eguerdiko ordu batetan. Eta segidan Berriozar Futbol Klubaren abisua emanen dugu. Nesken futbol zortziko talde bat osatu gabe geratu denez, taldea osatze aldera, amaika amala urte bitarteko neskak animatzeko deialdia gindu Berriozar Futbol Klubak. Interesatuak daudenak, hurrengo telefonoetan informazio gehiago eska dezakete. 6-6 bederatzi, iru zortzibi, lau lau lau, eta 6 iru 6, zortzi amabost, bederatzi, amar, telefonoetan. Eta jarraian, hortxe mendialdea Kirol Elkarteko Saskibaloi Klubeko larun bat honetan, izango dituzten partiduen informazioa. E, gizonezko seniorra, larrauna beren kontra larun bat honetan, e, iuntzeko sortxetan, e, larrauna polikiroldegian. Tan esken, senior taldea, Navarro Bilosladaren aurka lehiatuko dira, hauek ere urriaren bostean larun batarekin atxaldeko zazpiak eta hogeiretan, hauek ermita gainako iruñako polikiroldegian. Eta neske, neske e, eh, gazten kategorian lagunak B kontra jokatuko dute larun bat honetan, e, goizeko ditan, barainengo polikiroldegian la ermita de Goñi. Eta kiroleko informazioarekin jarraituz, berriozarko mendizaleak beriain mendira egoko dira? Mila, lareundalaroita mairu metro dituen beriain mendia egoko dute. Mendien lagunak elkarteko kide direnak, unanutik ez, goinitik hasiko dira mendian gora egiten, ibilbidean Euskal Herriko erdigune geografikoarekin topo ingo dute, eta mendian goian San Donato Basiliza ikusiko dute. Beriainera antolaturiko ateraldia, egun osoko ateraldia izango da, urriaren seian, igandearekin goizeko bederatzetan aterako dira berriozarko eguzki plazatik. Ateraldia oantolatu antolatu duen Javier Randuezaren itzak, entzun En La excursión tenemos a, la ermita de Goñi para subir al monte Beriain, que está en la ermita de San Donato Entonces esto lo hacemos para todo el día, puesto que al salir a las 9 de la mañana y tener que andar pues unas 5 horas o 5 y pico entre ida y vuelta, la subida desde Goñi pues es una subida sin grandes niveles, es un poco larga. Pasaremos por el centro de Euskal Herria, que está ahí en la, Sierra San Donato. Sí. Está ahí muy bien. Es un sitio que lo han puesto hace unos pocos años. Ah. Y está todo. Es unos círculos de piedras y luego han puesto un monolito en, medio diciendo que por el GPS que eso es el centro de Escarrería. Bueno, eta eguraldi kaskarraz e, eh, mintzatuko gara orain garazi, zer dio iragarpenak? Kaskarkeria, guztia kaskarkeria euria eta euria izango dugu zeurrenei, vamos. Zerua tarteka ditu izango dugu ba, bereziki arratsaldean zaparra da txikiak botako ditu, zenbait okitan ertainak aukera handiago, zegunaren bigarren zatian trumoi ekaitza eta txingorra botatzeko probabilitatea ere izango dugu. Ego mendebaldeko aizea ul bizia ibiliko da eta arratsaldean ipar mendebaldera aldatu eta ahul bizi ibiliko da. Ekaitz muetan, aize boladak, gogorrak edo oso gogorrak izango ditugu temperatura nahikoa edo nabarmen jaitsiko da. Beraz, gaurrerea, terkiarekin besapean xabi. Ala xabai. Ala xabai. izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian, FMko eun punto edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten.